փորիտ, փորդ կարորա, Երևան, Երքև ասուրա, ուրեմն այս ինչ սեր երեխա առնելու։ Ես վստահ եմ, որ դες բաները լրիվ կատարյալ հիմարություն են Հիմա էլ հենց հիմա ծննդատան եմ ու նենց է որ նույնիսկ ստեղ են այդ խոսակցությունները գնում։ Նայում եմ փորիտ ասում են աղջիկա փորա, բայց դու ես տղա ես սպասում։ Էնպես որ այդ ամեն ինչը շատ ինդիվիդուալ բան է, դե չես կարող իմանաս ու փորի մեջ ինչ երեխա է, ինչ սերի առավել եւս։ Անտիպոտ միֆերից մյուսը էլի սերի հետ է կապված, շատ ցավոտ բան է, բայց շատ մարդիկ որ նույնիսկ այդ հղիների կանանց խմբերում ինձ օրինակ արդեն ուժեղ ներվայնացնում է, որտեղ անթագման են գալիս ինչ-որ տատիներ, ինչ-որ մասնագետներ, չգիտեմ ինչ մասնագետ են այդ մարդիկ, բայց այդպես մարդիկ են ման գալիս, որ այդ մարդիկ իրանց հաշվարկանեն, որ երեխան տղա ծնվի, այսպես ինչ որ մի բան Հաջորդ միֆը, որին Հելենա Մելքոնյանը եւս բարբերաբար առնչվում է, սննդընդունման մասին է։ Երբ որ մեծերը, մեծ կանայք մասնավորապես ասում են. «Կեր, կեր, երկուսի տեղն ես ուտում, դու պետքա շատ ուտես»։ Իրականում տես բան չկա, ղեկինը չի ուտում երկուսի տեղը, ղեկինը ուտում է միայն իր տեղը, եւ ցանկալի կլինի, որպեսզի մի որոշակի ժամանակից սկսած ուտիր ճիշտ եւ քիչ եւ չափավոր, քանի որ շատ ուտելը թե երեխային, թե մամային վատ է։ Դիետոլոգ-էնդոկրինոլոգ Անուշ Միրզոյանը համամիտ է Հելենայի հետ։ Հղիության ընթացքում սննդակարգը պետք է լինի առողջ եւ բալանսավորված։ Կերեք շատ մրգեր, որովհետեւ դրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ, որոնք անհրաժեշտ են հղիին եւ պտղին։ Եթե հղիի փորը մեծ է, ապա բալիկը կծնվի խոշորամարմին։ Առաջին հայացքից դրամաբանական թվացող այս բնդումը եւս շատ հաճախ իրականությանը չի համապատասխանում։ Գինեկոլոգ-սոնոգրաֆիստ բժշկական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Խորուխչյանն է մանրամասնում։ Գինը իհարկե մարմնի քաշով ավելանում է հղիության ժամանակ։ Սակայն մեծ փորը դա չի նշանակում, որ երեխան մեծ քաշով է ծնվելու։ Մեծ փորը կարող է հուշել լրիվ այլ խնդիրների մասին։ Միգուցե կինը մեծ քանակով քաշ է հավաքել, ինչը վատ նշան է եւ նյութափոխանակության խնդրի մասին պետք է մտածենք։ Կարող է լինել պտղաջրերը շատ քանակով դրա համար կնոջ փորը կարծես թե մեծ է երևում։ Կարող են լինել, ես կարողաները նշեմ, որ դուք պատկերացնեք ինչքան հնարավոր տարբերակ։ Կարող կարող է լինել փոքր կոնք եւ այդ դեպքում կնոջ փորը իրականում շատ ավելի մեծ է երևում։ Այնպես որ եթե դուք զգում եք, որ քաշը ավելանում է, սակայն ոչ սիմետրիկ, մենակ փորն է օրինակ մեծանում, իսկ դուք մնում եք նիհար կամ ընդհանուր քաշը շատանում է, բայց շատանում է շատ ավելի, քան 9 ամսվա ընթացքում 16, 20, 20-ից ավել կիլոգրամով, դա էլ պետք է հաշվի առնել, որ կարող է ունենանք որոշակի խնդիրներ։ Եթե կրծքով կերակրող մայրը հղի անում է, ապա պարտադիր պիտի դադարեցնի կերակրումը։ Միֆ թե իրականություն։ Դուլա եւ կրծքով կերակրման խորհրդատու Էլեն Աֆշարյանն է པարսաբանում։ Իհարկե, երբ որ մայրիկը հղի ժամանակ շարունակում է կերակրելը, լինում են տարբեր դիսկոմֆորտներ, թե հոգնածություն, թե շատ ժամանակ նույնիսկ կաթի համն է, ասում են, որ փոխվում է եւ բալիկը ով ուտում է ինքն է իրան է հրաժարվում կրծքից։ Կաթը կարող է քչանալ, կարող է ինչ-որ տարօրինակ զգացողություններ լինել կնոջ մոտ։ Այդ ամեն ինչը կախված է դրանից։ Բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ինչքան եղել է մեր աշխարհը, հա, ինչքան եղել են երեխաներ են ծնվում ծնվել, մամաներ են կերակրել, հա, եթե նորից եւ նորից խնդիր մաման չի ունեցել, եթե ոչ մի խնդրեմ չի ունեցել, մաման շարունակել է կերակրել բալիկին եւ դա ոչ մի ձևի չի արտահայտվել ոչ մամայի, ոչ բալիկի վրա։ Սակայն մասնագետը մեկ անգամ եւս շեշտում է. պետք է լսել հղիությանը հետևող մանկաբարձ գինեկոլոգին եւ հետեւել նրա ցուցումներին, քանի որ հենց նա է մանրամասն տեղյակ ձեր առողջական վիճակի ու հղիության առանձնահատկությունների հետ։ Երբ որ կինո ունի բալիկ, որին կերակրում է կրծքով, եւ ահա պարզվում է, որ նա նորից հղի է, քեսուր մայրիկը, քո մայրիկը, բարեկամ հարազատ, բանընկերուհի, բոլորը անմիջապես ասում են, որ պետքա վերջացնել կերակրելը, որովհետեւ դա վնաս է։ Թե երեխային, որը ուտում է, թե երեխան, որը դեռ ծնված չէ։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա սխալ է այդպես մտածելը, քանի որ սկսենք նրանից, որ անգամ 100 տարի առաջ, երբ որ կինը հղեանում էր, կինը երբ որ երեխա ուներ, իսկ այդ ժամանակները դուք ինքներդ գիտեք, որ լիքը լիքը լիքը բալիկներ են ունեցել, ավելի շատ քան մենք հիմա ենք ունենում։ Երբ որ կինը ուներ բալիկ եւ հղիանում էր նորից, երբեք իրեն մոտ այդ հարցը չի առաջացել, վերջացնեմ կերակրելը, որ այն փոքրիկին, որը դեռ չի ծնվել, դրան վատ չլինի։ Քանի որ անկախ ամեն ինչից կինը հասկացել է, որ այն երեխան, որը արդեն ներկա է կա, երեխային պետք է ծնուլ եւ պետք է կերակրել։ Բայց դա վերաբերվում է այն կանանց, հա, որոնք ոչ մի խնդիր չունեն, հղիությունը նորմալ է շարունակվում, ոչ մի արտարոց բան չունեն։ Եթե ինչ որ խնդիր է լինում վիժելու հետ կապված, չգիտեմ, արտադրություններ, կանացի ինչ որ հարցեր, այդ դեպքում իհարկե կատեգորիկ արգելվում է։ Որպես կերակրումը դադարեցնելու փաստարկ բնդման կողմնակիցներն ընդգծում են վիժման վտանգը, սակայն կրծքով կերակրման մասնագետ Աստրիդ Էգզուսյանը ոչ մի կապ չի տեսնում վիժման եւ կերակրման միջև։ Նա նշում է մեջբերում եմ։ Ոչ մի հետազոտություն կապ չի գտել կրծքով կերակրման եւ վիժելու միջև, քանի որ նախ արգանդը միջև 37 շաբաթականը առանձնապես չի արձագանքում օքսիտոցինի տատանումներին եւ հետո կրծքով կերակրող մամայի օրգանիզմը սովոր է այդ հորմոնի կոնկրետ մակարդակին։ Մեջբերման ավարտ չի կարելի հղիության ընթացքում կտրել կամ ներկել մազերը։ Սա եւս ամենատարածված չի կարելիներից է, որի հետ Ֆարսահարդար Ռուզանա Պետրոսյանը բացարձակ համամիտ չէ։ Թե ինչ են ասում ժողովրդական միֆերը եւ ինչի վրա են հիմնվում, ինձ համար անհայտ է, սակայն միանշանակ խիներին մազ կտրելով գործնականորեն անհնար է վնասել։ Ինչ վերաբերվում է մազերը ներկելուն, ապա վնասները կարող են լինել նույնը, ինչ ոչ խղի մարդկանց դեպքում։ Այսինքն, եթե պահպանված են բոլոր հիգիենիկ նորմերը, իսկ օգտագործվող նյութերն որակյալ են, ապա միանշանակ նրանից դուժելու հավանականությունը 0% է։ Արտաքին խնամքի հետ կապված հաջորդ միֆն էլ վերաբերում է եղունգների խնամքին, որի իբր հղիները չպետք է այցելեն մատնահարդարի։ Ինգա Իշխանյանը լինելով փորձառու մատնահարդար համոզված է, Հղիությունը կնոջ կյանքում ամենագեղեցիկ ակնթարթներից է եւ չարժե տրվելով անհիմն վախերի հրաժարվել խնամված լինելու հնարավորությունից։ Հղի կին լինելը դա հիվանդություն չէ, այլ շատ երանելի կարգավիճակ։ Կանոններին պիտի հետևեն բոլորը, կապ չունի հղի ենք թե ոչ։ Եթե շելակ, գելակ ամեն ամիս կատարեն 21 օրից սկսված մինչև 30 օրը ոչ ավել, դուք երբևէ խնդրի առաջ չեք կանգնի։ Եթե իհարկե իր հերթին ձեզ սպասարկող մատնահարդարը կարևորի ախտահանման բարձր որակի նյութերը օգտագործել մաքուր եւ զգույշ վերաբերմունք ցուցաբերի իր գործին։ Կա նաև տարածված կարծիք, թե բոլոր հղիների մոտ պարտադիր լինում է փորկապություն, այրոց, տոքսիկոզ, մաշկի եւ եղունգների որակի անկում, ինչպես նաև մազաթափություն։ Շատ կանանց մոտ, որոնք ուզում են պլանավորել հղիություն, այս պնդումը կարող է վախեր առաջացնել։ Բժշկական գիտությունների տեխնացու Տաթևիկ Ղորուխչյանը նաև այս հարցին է անդրադառնում։ Այն կարծիքը, որ այրոցը, տոքսիկոզը, փորկապությունը, մաշկի եղունգների եւ մազերի որակի փոփոխությունը դա պարտադիր հղիության ընթացքում արկա խնդիր է, ես կա ուզում եմ հերքեմ։ Նա ամեն հղիություն ընթանում է յուրովի։ Ամեն հղիություն ցանկացած կնոջ մոտ նույնիսկ տարբերվում է նախորդ կամ հետագա հղիությունից։ Այդտեղ ոչ մի օրինաչափություն փնտրել ես խորհուրդ չեմ տա։ Եթե կա որևիցե խնդիր, օրինակ այրոց, կամ խոսքը գնա տոքսիկոզի ոսին, իրենց պետքա վերաբերվել շատ լուրջ եւ չընդունել, որպես դա լինում է բոլորի մոտ միգուցե շատ հաճախ հանդիպում է, սակայն նման պարագայում կինը պարտադիր պետք է դիմի մանկաբարձ գինեկոլոգին եւ հասկանանք այդ գանգատը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Որ կապությունը իհարկե շատ հաճախ առաջի երամսյակում այն հանդիպում է, սակայն նույնպես կինը պարտադիր դիմում է մանկաբարձ գինեկոլոգին եւ մենք հաստատելով, փոփոխելով սննդակարգը կարող ենք ստանալ շատ լավ ռեզուլտատ այսինքն խնդիրը լուծվում է։ Կնոջ օրգանիզմում շատ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում հղիության ընթացքում, եւ դա կատարվում է եւ հորմոնալ, եւ նյութափոխանակության մեջ, հետևաբար փոխվում է եւ արտակնապես եւ հոգեհուզական աշխարհն է կնոջ մի փոքր փոխվում, բայց այդ ամենը վերականգնում է ծնդաբերությունից հետո։ Իսկ ցանկացած խնդիր, ցանկացած գանգատ մասնագետին դիմելով կարելի է կարգավորել։ Նույնիսկ եղունգների հետ կապված, մազերի հետ կապված դա իրականում պարտադիր չեն, այլ խնդիր է, որը պետք է լուծել կայացվի։ Շատ հղիներ նաև վախենում են ուլտրաձայնային հետազոտություններից, քանի որ տարբեր տեղերից լսում են, թե իբր այն վնասակար ճառագայթներ է տարածում։ Ոստի բժշկուհու հետ նաև այս մասին ենք զրուցել մենք ունենք հստակ ապացույցներ, որ ոչ մի վնաս այն պտղի վրա չի թողնում, ոչ կնոջ օրգանիզմի, ոչ մեր ապագա բալիկի։ Այն լրիվ անվնաս է, լիովին անցավ է եւ կարելի է ուլտրաձայնային հետազոտությունը կիրառել հղիության ընթացքում այնքան քանակով, որքան կարիքը լինում է, որքան պետք է, որքան մենք ունենք ցուցումներ։ Ոչ մի սահմանափակում չունենք, ոչ մի վտանգ, ոչ մի վնաս այն չի հասցնում պտղին, ինչպես նաեւ մայրիկին։ Հղիներին վերաբերող չի կարելիների ցանկում է նաև սպորտը, սակայն Տաթևիկ Խորուխչյանը հավաստիացնում է, որ դա անխտիր բոլոր հղիներին չի վերաբերում։ Ոստի եթե սպորտի սիրահար եք, նախ խորհրդակցեք ձեր հղիությունը վարող մանկաբարձ գինեկոլոգի հետ։ Հղիությունը դա հիվանդություն չէ հիվանդություն չի, որի ընթացքում պետք է պարկել ամբողջ օրը, սահմանափակել ֆիզիկական ակտիվությունը եւ այլն։ Մենք պետք է հետևենք հղիության ընթացքին։ Եթե հղիությունն ընթանում է նորմալ, առողջ, որևիցե բարդություններ չունենք, ապա չունենք նաեւ սահմանափակումներ, օրինակ զբոսանք, որոշակի սպորտաձևեր, խոսքը գնում է օրինակ լողի մասին իհարկե, բայց այդ ամենը սահմանափակ քանակով, այսինքն սպորտ ասելով մենք չենք դիտարկում ծանր ֆիզիկական լարվածություն։ Բժիշկը շեշտում է, որ ծանր հյուծող սպորտաձևերը հղիների համար չեն, հերավոր արշավները նույնպես։ Եթե վերցնենք արշավ երկար ճանապարհ, ծանր որոշակի ինչ-որ տեղերով անցնել եւ այլն, հղին իհարկե անթույլատրելի է ճնշման տատանումները նույնպես, բայց զբոսանք, տանը աշխատանքներ, աշխատանքի վայր գնալ, ցանկալի է ոդկով եւ այլն, այդ ամենը սահմանափակ քանակներով դա պարտադիր պայման է, որպեսզի հղին լինի ակտիվ։ Ակտիվության աստիճանը մենք որոշում ենք ըստ հղիության ժամկետի, ըստ իր առողջական վիճակի եւ իհարկե հակացությունների պարագայում այդ դեպքում նոր արդեն пассив հանգիստ է նշանակվում։ Վերջին միֆը, որին գինեկոլոգ սոնոգրաֆիստն անդրադարձավ, հղիության եւ սեռական կյանքի անհամատեղելիությունն է։ Ինչ վերաբերվում է հղիության ժամանակ սեռական կյանքի, ապա առաջին երամսյակում առավել վտանգավոր շրջանն է, բոլորս գիտենք, օրգանոգենեզն է լինում, այդ ընթացքում պետք է որոշ սահմանափակումներ պահպանել։ Սակայն կարելի է, թե չի կարելի հարցին պատասխանում է մանկաբարձ գինեկոլոգը կոնկրետ հղին հստակ արկա խնդիրների պարագայում։ Այսինքն, եթե կա որևէ քիցե հակացուցում, կա վիժման նախանշաններ, կա գիմատոմա օրինակի համար եմ վերում, այդ դեպքում իհարկե մենք սահմանափակում ենք։ Եթե չկա որևիցե խնդիր, ապա սահմանափակում նույնպես չի լինի։ Այսպիսով հղիության վրա ազդում են մի շարք գործընթացներ, որոնցից յուրաքանչյուրի մասին արկայն գինեկոլոգիական, ռեպրոդուկտոլոգիական եւ մանկաբարձական հստակ պատասխաններ։ Չսխալվելու համար ուղակի ուշադրություն մի դարձրեք կողքի խոսակցություններին եւ վստահեք բացառապես մասնագետներին։ Մնացեք Արցախի հանրային ռադիոյի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք Կիրակի օրը նույն ժամին։